ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يحمل على موافقة الكتاب وهو أنه إنما فعل, فعل ذلك لدخوله تحت الجمع المطلق لكن لا من حيث أنه جمع بل من حيث أنه مرتب وعلى هذا الوجه يكون عملا بموافقة الكتاب كمن أعتق رقبة مؤمنة في كفارة اليمين أو الدهار أنه يجوز بالإجماع وذا لا ينفي أن تكون الرقبة المطلقة مرادة من النص لأن جواز المؤمنة من حيث هي رقبة لا من حيث هي مؤمنة كذا ها هنا ولأن الأمر بالوضوء للتطهير لما ذكرنا في المسائل المتقدمة والتطهير لا يقف على الترتيب لما مر ana endi tahorat asnosidagi سنة biri ترتيب سنة ekan Ya'ni avval yuzni yuvish, keyin qo'lni yuvish, keyin boshga masx tortish, keyin oyog'ini yuvish. Mana bu farzlarni tartib bilan bajarish sunnat ekan. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunda e, davomli bo'lganlar, doim shunday tahorat qilganlar. Payg'ambarimiz bu ishda işte davomli bo'lishligi sunnat dalilidir. Yarhamakalloh. Bu bizning mazhabimizdagi gap. Ya'ni biz e, payg'ambar alayhissalom davomli bo'lgan ishlarni sunnat deymiz. Imom Shofiy nazdida tartib farz ekan. Biz u masx bobida bir masala aytildi-ku. Avval oyog'ini yuvib, mahsini kiyib olib, keyin yuzini, qo'lini yuvsa, boshiga mas tortsa, durust bo'laveradi tahorat. Tartib buzildi, lekin tahorat durust bo'ladi deb aytgan edik-a. E, ya'ni bu tartib farz emas deganida. Imom Shofiy farz agar demak birov avval oyog'ini yuvsa, keyin boshqa a'zolarini yuvsa, tahorat bo'lmaydi. Qanday aytilgan bo'lsa, shunday yuvish farz der ekanlar. U kishining gaplarini vajhi dalili shuki, buyruq Alloh taolaning buyrug'i, garchi yuvish, masx tortishlikka taalluqli bo'lsa ham tahorat oyatida. Ya'ni vav harfi bilan aytilgan fagsilu wujuhakum va aydiyakum deb vav bilan e, bog'langan, ya'ni va degan so'zda o'zbekda e, yuzinglarni yuvinglar va qo'linglarni yuvinglar. Mana bunday aytilgan. Yuzinglarni yuvinglar, so'ngra qo'linglarni yuvinglar deyilgan emas. Va deganda bu mutlaq jamni bildiradi. Ya'ni e, avval yuzingizni, keyin qo'lingizni yuving deganda bildirmaydi. Yuzingizni ham, qo'lingizni ham yuving deganda bildiradi. Masalan, e, meni oldimga Botir bilan Ahmad keldi, Botir va Ahmad keldi desiz, Botir avval kelganini bildirmaydi. Ehtimol Ahmad avval kelgan bo'lishi ham mumkin. Botir so'ng Ahmad keldi desak, ana unda Botir avval kelgani bilinadi. Ana oyatda ham yuzinglarni va qo'linglarni va oyog'inglarni deb e, va bilan aytildi. Ana shu haqda gap ketyapti-da. E, mana shu yuvishlikka buyurilishligi yuvib mas tortishga bo'lgan oyat tahorat oyatida vav harfi ishlagan bo'lsa ham vav harfi ma'lumki mutlaq jamlash uchun keladi. Hozir shu so'zni aytdik biz. Lekin shu mutlaq jamni tartibga ehtimoli bor. Yuzinglarda va qo'linglarda degani, yuz qo'linglarda yuvinglar deganni bildirish bilan birga yuzinglardan keyin qo'linglarda yuvinglar degan tartibni ham tushuntirishi mumkin shu so'z deyaptilar. Shofiy aytayaptilar. Demak bu e, tartibga e, hamil qilinadi. Tartib bilan yuvish kerak degan buyuriladi. Nima bilan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tartib bilan yuvganliklari bilan. Ya'ni Alloh oyatda yuz qo'linglar yuvilar der ekan, Payg'ambar alayhisalom avval yuzlarini, keyin qo'llarini yuvarkanlar, demak o'sha oyatdan murod avval yuzni yuvish buyurilgan ekan, deb tushunsak bo'ladi dedilar Shofiy rahmatullohi Peygamberimiz kıyayışları e, öşe bu tertip üçün mü ya mutlak cam üçün mü ekelligini çüntürüp bizge bu tertip üçünligini bildiriyap. Çünkü Peygamberimiz daim üç tertip kiraya kıyarlar. Evvel yüz yudular, keyin kolunu yudular. Taharat kılıçta yani. Biz ne dedik? E, yok. Yuvuşlikke buyurdu Allah Teala. Lekin bereden keyin ikincisini yuvin deyip tertip bilen buyurmadı. Dedik de delilimiz yani tertip bilen yuvuşlik perz emez. balki payg'ambarimiz tartib bilan yurganlari uchun biz ham shunday yurishimiz sunnat. U tartibni buzsak ham tahorat farzi ado topaveradi, tahoratli bo'laveramiz. Lekin sunnatga xilof qilgan bo'lamiz. deb aytdik, dalilimiz o'sha vov harfi mutlaq jam uchundir. endi tartib bilan jamlashlik degan tartib sifatini jamga berishlik bu endi jamni muqayyat qilib qo'yapti, ya'ni cheklangan qilib qo'yapti. Albatta avval unisi, keyin bunisi deb cheklab qo'yapti bunda. mutlaq buyurgan Alloh taolaning mutlaq buyrug'ini biz unaqa cheklab qo'yishimiz mumkin emas, faqat dalil bo'lsa cheklaymiz. Agar cheklashga ana shunday tartib bilan shu ishni ado qilishga bir dalilimiz bo'lsa, shu dalil bilan biz o'sha tartib farz deb aytardik. Endi payg'ambar alayhisalomni tartib bilan tahorat qilishlari o'sha kitobga muvofiq deb hamil qilinishi mumkin. Ya'ni payg'ambar alayhisalom shunday qildilar, tartib bilan avval yuzlarini, keyin qo'llarini yuvib, keyin masx tortib, keyin oyoqlarini yuvdilar. mutlaq mutlak taxtida shu ham borligi uchun, ya'ni mutlaq o'sha aytilgan oyatda o'shanday avval unisi, keyin bunisi ko'rinib turibdi o'zi, shunday bo'lganligi uchun. lekin o'shani jamligi uchun emas, mana shunday jamlagan deb emas, balki o'zi shunda tartib ko'rinib turganligi uchun. Shunday qildilar payg'ambar alayhisalom ham. E, bunga binoan mana shu tartib bilan yuvishlik e, kitobga muvofiq amal qilish deb hisoblanadi. Ya'ni kitobga xilof emas, Qur'onga muvofiq amal qildi. Kim yuzini avval, qo'lini keyin, undan keyin mas tortib, keyin oyog'ini yuvsa, Qur'onga muvofiq amal qildi. Ammo shunday amal qilish farz deganga dalil bo'lmaydi bu gap. Bu xuddi shunga o'xshaydiki, masalan bir odam qasam ichib, e, qasamini buzsa, kafarat to'laydi. U kafaratni eng ko'pi bir qulni ozod qilish bo'lsa, eng kami bir 10 ta miskinni to'ydirish. Shu kabi e, zihor masalasi bor. Kishi o'zini ayolini shu onasiga o'xshatib sen onamsan degan ma'noda o'sha xususan ayolini avratini, badanini e, onasiga o'xshatsa, meni onamsan degan e'tiqodda aytsa, o'sha e, zihor deb ataladi shu masalani. Buni hukmi alohida aytiladi. Ya'ni bu bilan taloq tushib qolmaydi, lekin bunga kaforat to'lash kerak. Mana shu og'izdan chiqqan gap uchun. Shuni bitta qulni ozod qilish kerak. Yo 60 kun roza tutish kerak, yo 60 ta miskin to'ydirish kerak. Mana bunday kaforati bor. Mana bu kaforatda ya'ni qasamni buzgan kaforatida ham birinchi bir qulni ozod qilish buyuriladi. Zihar kaforatida ham bir qulni ozod qilish buyuriladi. unga qodir bo'lmaganlar haligi boshqa keyingi kaforatlarni to'laydi. Gap o'sha qul ozod qilish haqida ketyapti. Alloh taolo qul ozod qilishni buyurdi shu holatda. Endi bizni davrimizda o'sha buyruqni ado qilish imkoni yo'q, chunki qul o'zi yo'q. Qul ozod qilish mumkin emas. Demak, qolgan kaforatlarni qilish mumkin. Qasamini buzgan 10 ta miskin to'ydirish bilan kaforatini to'lagan bo'ladi. yo zihor qiyam bo'lsa xotiniga haligi so'zlarni aytgan bo'lsa u 60 ta miskinni to'ydirish yo 60 kun ro'za tutish bilan kaforatini bajargan bo'ladi. E, Qul ozod qilish bizda yo'q, lekin e, ya'ni bizning hozirgi zamonamizda shu yo'q. Ehtimol kelajakda bo'lar. O'tmishda Qur'on nozil bo'lgan vaqtda qullar bor edi, shuning uchun qul ozod qilish ham e, mana bunday buyruqlar ichida bor edi. Har holda gap qul ozod qilish haqida ketayotgan ekan. Hmm, mana shu bir odam ana shu qul ozod qilganda qanaqa qulni ozod qilish kerak? Mu'min quldimi, kofir quldimi? Qullarning ichida iymon keltirganlari ham bor edi. O'shalarni ozod qilish haqida aytilyaptimi desa, yo'q, unday deyilmayapti. Balki qul ozod qil deyapti. Endi qul ozod qil degan buyruqqa bir odam bir mo'min qulni azat qilsam yaxshi bo'ladi, bir mo'min ozodlikka chiqqan bo'ladi deb o'zicha mo'min qulni ozod qiladigan bo'lsa, albatta bil ittifoq joiz bu. Bu degani, e, demak, kofir qulni ozod qilish mumkin emas ekanda degan gapni bildirmaydi. O'zini ixtiyori bilan o'sha mo'min qulni, nini tanladi kullerdi azat qilish uchun. Ya'ni bir mo'min qulni sotib olib azat qildi ya, özün qullarining orasida bir mo'min qul bor şunu shuni kıldı. qildi. Bu qilgan demek demak qullarining ichida bir dinsiz qul bo'lsa, din bo'lgan qul bo'lsa, uni ozod qilsa kaforat o'tmay qoladi degani emas. Chunki qulni ozod qilish degani mutlaq qul aytilyapti oyatda. Mana yuvishlikda mutlaq yuvish buyurilyapti tahoratda. Siz shuni tartib bilan yuvsangiz juda yaxshi. tartibni buzib yuvsangiz ham yuvgan bajar yuvgan vazifani bajarayotganingizdan keyin tahoratingiz bo'laveradi. Qul ozod qilganingizda to'g'ri qul ozod qilsangiz bo'laveradi, lekin siz mu'min qulni ozod qilsangiz, demak kofir qulni ozod qilsa bo'lmaydimi degan so'z chiqmaydi u yerda. Chunki Alloh taolo mutlaq qulni ozod qil deb buyurgan. Demak, bir odam mu'min qulni ozod qilganda uni mu'minligi uchun ozod qilmayapti, qulligi uchun ozod qilyapti. Qulni ozod qilish bilan o'sha Allohning buyrug'ini bajaryapti. mana bu yerda ham e, o'sha tahoratda bir odam tartib bilan tahorat qilsa payg'ambarimiz shunday qilganlar desa o'zini ixtiyori bilan shu ishni qilyapti. Agar unday qilmay tartibni buzib, avval qo'lini chig'anog'igacha yuvib, keyin yuzini yuvsa, bu bilan oyatga qarshi ish bo'lmaydi, chunki oyatdagi yuv degan yerlarda u ham yuvyapti. O'sha tartib bilan yuvishlik endi payg'ambarimiz shunday qilganlarini ko'rganimiz uchun bizga farz emas, sunnat bo'lib qolyapti. buni biz avvalgi masalalarimizda ham aytdik deydilar. Va tathir la yakifu ala tartib limamar. Ya'ni avval gaplarda shu gap ham o'tdi. Tozalash degan tartibga aloqasi yo'q-da. avval yuzingizni yuvib, keyin qo'lingizni yuvasizmi, avval qo'lingizni yuvib, keyin yuzingizni yuvasizmi, Ikkovda ham ikkov a'zoingiz ham toza bo'ladi-da. Tozalashga buyurdi Alloh. Shu tozalikni bajarsangiz, tahoratlisiz. Hatto siz yomg'irda ostida qolib yuviladigan joylaringiz yuvilsa, tahoratli bo'lib qolaverasiz. Gap bu yerda toza bo'lishingiz haqida ketyapti. O'shani tartibi haqida emas. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qarasak, tartib bilan qildilar shu ishni. Demak, bizga sunnat shu tartib. Ammo farz emas. ومنها الموالاة وهي أن يشتغل المتوضئ بين أفعال الوضوء بعمل ليس منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل وقيل في تفسير الموالاة ألا يمكث في أثناء الوضوء مقدار ما يجف فيه العضو المغسول فإن مكث تنقطع الموالاة عند مالك هي فرض وقيل إنه أحد قولي الشافعي والكلام في الطرفين على نحو ما ذكرنا في الترتيب فافهم yana tahorat sunnatlaridan biri muvolotdir. Muvolot degani paydarpay qilish. yoki aytyaptilarki, tahorat qiluvchi tahorat fe'llarining o'rtasida tahoratdan bo'lgan amalni bo'lmagan amalni qilmasin. Masalan, yuzini yuvgandan keyin birov bilan gaplashib, keyin qo'lini yuvmasin. Shunga o'xshagan tahoratga aloqasi yo'q ishni o'rtaga kiritmasin. Chunki payg'ambar alayhisalom shunday qilardilar, ya'ni tahorat o'rtasida birov bilan gaplashmasdilar yo tahoratga aloqasi yo'q bilan ishga mashg'ul bo'lmasdilar. Faqat tahoratlarini o'zini bitirardi. Xuddi namozni ichida namoz amallarini qilganda tahoratni bajarib bo'lguncha tahorat ishlarini qilishingiz kerak. Bu sunnat bu. Ba'zilar bu paydalpay degan so'zni boshqacha tushuntirdilar. Ya'ni tahorat qilayotgan vaqtingizda e, yuvilgan a'zo qurib qoladigan miqdorda o'rtada turib qolmang. Ya'ni yuzingizni yuvdingiz, e, keyin o'rtada bir narsaga mashg'ul bo'lib 5 daqiqa o'tib ketdi. keyin qo'lingiz yo'q deysiz, ungacha yuzingiz qurib qoladi. Ana shunda siz paydarpaylikni buzib qo'ygan bo'lasiz. Demak, e, tahorat qilayotganimizda shu tahorat amallarini o'rtasida boshqa amal qilmaylik va tahorat amallarini o'rtasida to'xtamaylik. Bu muvolat. Mana shu sunnatdir. Ba'zilar e, Imom Malik balki farz der ekanlar. Ya'ni shunday tartib bilan tahorat qilgan kabi paydalpay tahorat qilish farz. Agar o'rtada boshqa bir amal bo'lsa, yangidan boshlash kerak. O'rtada ozgina to'xtab qolsa, boshdan boshlash kerak der ekan. E, yana aytiladiki, e, Shofiyning ikkita gapidan biri ham shu der ekanlar. Ya'ni Shofiy shu paydalpay bo'lish sunnat degan gaplari ham, farz degan gaplari ham bor ekan. Bu ikki taraf haqidagi ham gap biz e, tartib haqida zikr qilganimiz suratidagi gapdir. Buni tushuning deydilar. Ya'ni tartib to'g'risida yuqorida biz aytib o'tdik. E, farz tartib farz dedilar Shofiy rahmatullohi alayhi. Biz sunnat dedik va dalillar aytdik. Mana bu e, paydarpaylikda ham biz sunnat deymiz. Farz degan kishilarga javobimiz o'sha tartibdagi javobimizdir deydilar. Va min hat tatlif fil ghusl وهو أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا, وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وتوضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم وفي رواية فمن زاد أو نقص فهو من المعتدين خب Yana tahoratni sunnatlaridan biri tahoratni 3 marta qilishlik sunnatdir. Ya'ni har bir a'zoni 3 marta yuvishlik. Mana endi keldik bu gapga. Shu vaqtgacha biz tahoratdagi yuvishlar haqida doim bir marta yuvish haqida gap ketdi. Endi tahoratda nima ish qilsak shuni 3 martadan qilishlik sunnat ekan. Demak, og'iz chayqashda ham 3 marta chayqash sunnat, burun chayqashda ham 3 marta chayqash sunnat bo'lib qoldi. Yuz, qo'l, Oyoqni yuvishda ham 3 marta yuvishlik sunnat. 1 marta yuvish farz edi. Masxni 3 marta qilinmaydi, 1 marta qilinadi. Bu haqda o'zi aytiladi. Har holda, e, demak, 3 e, martadan yuvishlik tahoratda. Bu sunnat ekan. Hadis rivoyat qilinadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam e, i ikromlarga ko'rsatib bir martadan yuvdilar hamma a'zolarini. Va aytdilarki, bu shunday tahoratki, Alloh taolo namozni shu bilan qabul qiladi. Agar shundan kamib qolsa tahorat bo'lmaydi dedilar. Ya'ni farz bo'lgan darajada yuvdilar xolosda. Va keyin har bir a'zoni 2 martadan yuvib tahorat qilib aytdilarki, bu bir kishini tahoratiki Alloh taolo unga ajrni 2 marta qilib beradi, 2 marta yuvganligi uchun dedilar. Keyin 3 martadan har bir a'zoni 3 martadan yuvib turib dedilarki, bu meni tahoratim va mendan avvalgi payg'ambarlarning tahorati. kim mana shu 3 martadan ziyoda qilsa yo kamaytirsa, u odam haddan oshib zulm qildi. Boshqa rivoyatda kim qo'shimcha yo kamaytiradigan bo'lsa, u tajovuzkorlardan bo'pti degan gapni aytdilar. Demak, 3 e, marta bo'lishligi sunnat ekan. Bir marta bilan farz ado topadi, bir yuvish bilan, ikki yusek savobimiz ikki barobar bo'lar ekan, lekin 3 martadan yuvsak, bunda biz Rasulullah Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tahoratlarini kıyam bo'lamiz, ya'ni sunnatga muvofiq tahorat qilgan bo'lamiz. Hamma payg'ambarlar ham shunday tahorat olishgan ekan. Endi haligi ziyoda qilsa, kamaytirsa, u haddan oshganlardan bo'ladi degan so'zni mazmunida ulamolar orasida ixtilof bor. Vaqtalafa fi ta'wilihi, vaqtulifa fi ta'wilihi, qala ba'duhum, زاد على مواضع الوضوء ونقص عن مواضعه وقال بعضهم زاد على ثلاث مرات ولم ينو ابتداء الوضوء ونقص عن الواحدة والصحيح أنه محمول على الاعتقاد دون نفس الفعل معناه فمن زاد على الثلاث أو نقص عن الثلاث بأن لم يرى الثلاث سنة لأن من لم يرى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ابتدعه فيلحقه الوعيد حتى لو زاد على الثلاث أو نقص وراء الثلاث سنة لا يلحقه هذا الوعيد لأن الزيادة على الثلاث من باب الوضوء على الوضوء إذ نوى به وإن نوى وإنه آه، نور على نور على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مرتين سببا لتضعيف الثواب فكان المراد منه الاعتقاد لا نفس الزيادة والنقصان o'sha kim qo'shimcha qilsa yoki kam qilsa bu zolimlardan haddan oshganlardan bo'lib qoladi dedilar-ku. Bu juda og'ir gap. Tahorat qilib ham gunohkor bo'lib qolsa bir odam. Buni demak ulamolar juda yaxshi tushunish uchun harakat qilib ayrimlari bunday tushunibdilar-da. Ya'ni kim ziyoda qilsa degani masalan e, tahoratda deylik qo'lni yuvganda Э, tirsaklargacha yuviladi. Kim shundan ziyoda qilib yelkasigacha yuvsa yoki tirsagigacha yuvmay e, qo'lini yarmini yuvib qo'ysa, u kamaytirgani endi. Mana shu odam zolim. Bu tushunarli. Shunday tushunganlar bor ekan. Ulamolar orasida. Ba'zi ulamolar aytar ekanlarki, yo'q, e, biz tushungandek aytyaptilar ba'zilar. 3 marta emas, 4 marta yuvsa, e, o'sha tahoratni boshlashlikni niyat qilmasdan 4-5 martalab yuvursa yoki bir marta ham to'layvermay chalayversa, shu odam zolim deb tushunibdilar. Endi bu kitob musanniflari e, rahimahulloh aytayaptilarki, to'g'risi bu hadisni shunday tushunish kerakki, bu o'sha 3 marta 5 marta yuvish haqidagi gap emas bu. Bu e'tiqod masalasi bu. Bu o'sha fe'lni o'zi haqida emas bu gap. Ma'nosi shuki, bir odam 3 martadan ziyoda yuvdi. 4 yo 5 marta yuvdi. Yo 2 marta yuvdi. 3 dan kam yuvdi. Shunday qilar ekan, 3 marta yuvish sunnat emas degan ma'noda yuvsa, bu sunnat emas, qancha yuvsa bo'laveradi desa, mana bu odam zolim bo'ladi. Shu odam haddan oshgan odam bo'ladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini qaramagan odam bu bid'at qilgan odam bo'ladi. Bid'atchi bo'ladi, demak yo'ldan ozgan, zolim, adashgan bo'ladi. Ana shu yuqoridagi zolim bo'ladi bu degan va'idlari, ya'ni qo'rqituvlari shu odamga to'g'ri keladi. Endi bir odam 3 martadan ko'p yuvdi yoki 2 marta yuvib qo'ydi. Ammo o'zini niyatida, e'tiqodida sunnat o'zi 3 marta degan e'tiqodda turibdi. Bu odamga mana bu qo'rqituv e, yopishmaydi endi. Ya'ni bu odam zolim demaymiz. uch marta sunnatligini tan olish haqida ketyapti gap. Gap e, u marta yuvib qo'ymagin degani emas. Chunki uch martadan ziyoda yuvishlik nima degani desa, bir tahoratni qilib bo'lib, ikkinchi tahoratni ham qilish degani bo'ladi bu. Bevosita tahorat olayotganingiz 2 marta tahorat olgandek bo'lasiz. 3 marta bilan sunnat ado topdi, yana bir marta yo necha marta yuvsiz, yangi tahorat qilsiz. Go'yo tahorat ustiga tahorat olasiz. O'shan bilan o'shani niyat qilib qilar ekan o'sha odam. E, ya'ni 3 martadan keyin yana yuvori 2 marta tahorat olganga o'tay deydigan bo'lsa, bu nur ustiga nur Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahoratli odam tahorat qilsa nur ustiga nur bo'ladi deganlar. Tahoratsiz odam tahorat qilsa, shu bilan namoz o'qishi durust bo'ladi. Lekin namoz o'qishi mumkin bo'lgan tahorati bor lekin yana tahorat qiladiganlar bor. Har namozga tahorati bo'lsa ham tahorat qiladiganlar bor. bunda suv isrof bo'lmaydimi yo gunoh bo'lmaydimi deilsa, aslo unaqa emas, balki nur ustiga nur bo'ladi bu. Ya'ni tahorat insonni nur nuroniy qiladi. 2 marta yuvar ekan, ya'ni 2 marta tahorat. Tahorat ustiga yana tahorat olar ekan, yana ham nuroniy bo'ladi dedilar. Uni qilmanglar, bu bilan suv isrof bo'lib qoladi. Tahoratingiz bormi? Shu bilan o'qivering demadilar. Tahorat ustiga tahorat olishni yaxshi deb aytdilar. Shuningdek, ikki martadan yuvganlarida aytdilarki yuqorida o'qiganimiz hadis sharifda kim badanni shu tahoratda qo'l yuz qayerini yuvish kerak bo'lsa shu yerlarni ikki martadan yuvsa savob ikki barobar bo'ladi dedilar demak yuvishni qo'shishgan qo'shar ekansiz savobingiz ko'payaveradi demak bu yerdagi murod e'tiqod ekan o'zi o'shani 3 marta 5 marta 2 marta yuvish haqida emas gap e'tiqodimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sunnatlari tahoratda 3 marta yuvishlik degan e'tiqod bo'lish kerak ekan. ومنها البداءة باليمين في غسل اليدين والرجلين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك وهي سنة في الوضوء وفي غيره من الأعمال لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن من كل في كل شيء حتى التنعل والترجل آه yana tahorat sunnatlaridan, umumiy sunnatlardan biri o'ng qo'ldan boshlashlik. Yuvishni o'ng tarafdan, o'ng qo'ldan, yuzimizni ham o'ng tarafidan, oyog'imizni ham o'ng oyog'imizdan yuvamiz. Boshlada chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam e, mana shunda davomli edilar. E, bu tahoratdagi sunnat barobar boshqa amallardagi sunnat ham bu. Boshqa nima ish qilsak ham o'ng qo'l bilan qilishlik sunnatdir. Payg'ambar alayhisolamdan hadis rivoyat bo'lganki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'ng qo'ldan boshlashni sevardilar. Hatto hamma narsada o'ng qo'ldan boshlashni sevardilar. Hatto kalishni, kavushni kiyishda ham o'ng oyoqda kiyishni buyurardilar. Hatto soch soqolni tarashda ham o'ng tarafdan boshlab tarashni buyurardilar. Shunday qilardilar. Mana musulmon odamni mana shu bir fazilati balki musulmonlik alomatlaridan biri, zohirdagi. o'ng qo'l ishlatadi. O'ng tarafdan boshlaydi. Hamma narsani o'ng tarafdan boshlaydi. Yurishni ham o'ng tarafdan boshlaydi. E, mana bizlar kommunistlar davrida ularni ishlarini ko'rgan kishilarimiz shu yerda hammamiz ko'rganmiz. E, yurishni chapdan boshlashadi ular. Birinchi qadam chap bo'lishi kerak. Albatta chap taraf bilan aylanishadi ular. Aylanganda ham. Bizda tavob qilsak o'ng taraf bilan aylanamiz. har bir ishimizda kofiriga teskari ish qilishimiz kerak. Musulmonning ishi suratini o'zida ko'rinish kerak. Bir narsani olishda albatta o'ng qo'l bilan olish kerak. Bu muhim, juda ko'p odam ahamiyat bermaydi. Bir kitob bersangiz ham chap qo'lda olaveradi. Juda ham yaxshi emas ish shu. Chap qo'l egalari degan Qur'onda dozaxlarda aytiladi. Ularga kitoblari chap qo'lidan kelar ekan. o'ng qo'l egalari deb jannatlar aytiladi o'ng qo'ldan kitob olganlar ishim o'ngidan keldi degan so'z borku bu islomdir islomdagi odamni ishi o'ngidan keladi chunki u o'ng qo'l bilan qiladi hamma ishni payg'ambar alayhissalom hatto shu kalish kiyishda ham e, o'ng oyoqdan kiyar ekanlar hatto sochni tarashda ham soqolni tarashda ham o'ng tarafdan tarar ekanlar bu bizga juda ibratli Peygamber Aleyhisselam'ın sunnatlariga har bir amaldan biz juda ko'p foyda topamiz. O'ng qo'lingizda qiling, chap qo'lingizda qiling, barobar kuch ketadi bir ishga. Lekin shuni o'ng qo'lda qilishlikka odat qilsak yaxshi bo'lar ekan. Bu degani chap qo'lni hech ham ishlatmaslik emas, boshlash haqidagina ketyapti gap. Albatta o'ng qo'l, chap qo'l barobar ikkovi bilan ham nima ish qilsak E, Masalan, deylik o'ng qo'lda yozish kerak. yoki chap qo'lda yozish mumkinmi? Yo bir narsani e, o'ng qo'lda ushlab kesish kerak yo aralash kerak, chap qo'lda aralasa bo'ladimi? Savol bo'lsa agar barobar bo'laveradi u. Buni ziyoni yo'q, ammo ish boshida o'ng qo'l bo'lishi sunnat deb aytilyapti-da. E, ba'zi ulamolar mana shu e, yozishdan boshqani chap qo'lda qilsa bo'laveradi, shu yaxshiroq deganlar ham bor. Shu o'ng qo'l chunki toza turish kerak, panjalari butun turish kerak. O'ng qo'l yozadigan qo'l deb aytadilar. Shuning uchun har xil ishga o'ng qo'lni ovora qilavermasdan chap qo'lda qilsa bo'laveradi. Bu degani chapaqay odamlar bo'ladi-ku, shunaqa tug'ilgan, shunga odatlangan. Ular gunohkor emas ekan. Bo'laveradi bu ishlar. Ya faqat bir ishni boshlashda, xususan ibodatni boshlashda, mana tahoratni boshlashda o'ng qo'ldan bo'lishligi sunnat ekan. Ha. hal bidaat فيه من رؤوس الأصابع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك yana o'sha tahorat sunnatlaridan biri tahoratda panjalarni uchidan boshlashlik yuvishlik demak birinchi panjalar qo'lni yuvganimizda ham oyog'ini yuvganimizda ham panjalardan boshlab keyin tirsakkacha yuvamiz oyog'ini ham panjasidan boshlab keyin oshiqqacha yuvamiz qo'shib Mana bu ham sunnat. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday qilardilar. Va minha tahlilul asabi ba'da isalil ma'i ila ma baynaha. Liqawli nabiy sallallohu alayhi vasallam khallilu asabi'akum qabla an tukhallilaha naru jahannam. Va fi riwaya khallilu asabi'akum la tukhallilaha naru jahannam. Va li anna tahlila min babi ikmalil fariida فكان مسنونا ولو كان في إصبعه خاتم فإن كان واسعا فلا حاجة إلى التحريك وإن كان ضيقا فلا بد من التحريك ليصل الماء إلى ما تحته yana tahorat sunnatlaridan biri qo'lni yuvib, panjalar orasiga suv yetkizgandan keyin panjalar orasini hilol qilib, panjalarni bir-biriga kiritib, shunday ishqalab qo'yishlik ham sunnatdir. Payg'ambar alayhisalom panjalaringizni o'rtalarini hilol qiling. dozaxti o'ti uni o'rtasini hilol qilib qo'yishdan ilgari dedilar. Ya'ni tarat qilganda shu oraga suv tegmasa o'sha yer o'tda kuyadi dedilar. E, boshqa hadislarda panjalaringlarni hilol qilinglar e, toki jahannam o'ti ular uni hilol qilib qo'ymasligi uchun dedilar. Mana bu sunnat ekan demak. E, bundan tashqari tahlil o'sha hilol qilib panja orasini E, qo'llarimiz, nam qo'limiz bilan silashligimiz bu farzni komil qiladigan ishda işte bu. Ya'ni farz yuvishdik-ku qo'limizni. Ana shu farzimizni bizga buyurilgan farzni to'la bajarishimizga o'sha hilol qilishimiz yordam beradimi? Qaysi bir amal farzni to'la bo'lishiga yordamchi bo'lsa, bu sunnat amal bo'ladi. Endi agar birovni qo'lida e, uzugi bo'lsa, agar o'ynab turadigan keng uzugi bo'lsa, uni qimillatish hojati yo'q tahorat olganda o'zi suv kiraveradi. Agar mahkam turgan tor ziq bo'lsa, unda tahoratni albatta bir aylantirib qo'yish kerak toki uni ostiga suv teksin. Bu erkaklar uzuk taqmaydi odatda. Ko'proq ayollarga bog'liq ekan. Albatta ular qo'llarida, panjalarida uzuk bo'ladi. Demak, tahoratda shunga e'tibor qilish kerak. Albatta yo uzukni olib qo'yib tahorat qilsin yo tahorat qilar ekan o'shani joyidan jildirib, tagini ham yuvsin. Agar o'zi o'ynab turadigan bo'lsa, uni hajati yo'q deyaptilar. Navbatdagi sunnatlarni kelgusi darsda o'qiymiz inshaalloh.